Eta xarean egun joko interesgarri bat proposatu du batek. Hauteskundeetan eskundeetan aurkezten den diputatu sozialista baten afitxan egiten den jokoa da. Silvian Alorena, hemen, kasuntan, tikitan, egiten zuen joko baten maneran, irudi batean, sekatu behar zen pertsonai bat, ezin ez, baina hori zen jokoa. Eh? Nunda Charlie bezala, Tixerta eta buneta surigorri marraduna bilatu behar zen mila pertsonaien erdian, batzutan dinosaurioen erdian, beste batzutan erakin nun. Bo. Ba, jokoaren prinsipioa hemen berdina da. Afitxan agertzen da Silvian Alo, untsa ikusten da, eta gibelean Frederik Tranch bere ordezkoa. Pentze batean dirato, hori ere xeetasun bat da, baina eh, ez hainbiste egeran. Pentze bat, soroak aspalditik egin gabe, jadanik bitxida ez, alderdi sozialisteko bikide olako plano bat hautatu izana, pence sasi bat. Bo. Beste bitxekeria, edo berrikuntza, galderazko ikurra Euskara ere eman dutela haien afitxan. Mm. Tipiz, eh? baina ikusten da, gure lugaldearen energia zure diputatuaren fideltasuna. Lugaldea, pentsea, bada zeit, eh? Bas country is changing. Barkatu nahasien, izuseian, sozialistak ez dira euskarazari, hor euskarazari dira, hor den ez dakit diago nola mintzatu behar nahizen. Frantxo maite sarbu, eh, beti gogoan duguna, biztan da. Bueno, jokorat eltzeko, ba, afitxe de juntan atxeman behar da alderdi sozialistaren logoa. Mm. Tipi-tipia da, ez da kasik agertzen gaizoa. Ez da utziet eganen nunden, eh? sobera erresa izango da, sekatu ziak, eh? joko bat, demora pasa, karriketan eh, ikusiko duzien afitxa untan. Baina txenditzen da beldur bat hemen, eh? logo bat, asumitzen ez dena, sobera, behar bada amonek eginduen emaitzatxarra gatik, edo makronek eginduen onagatik. Egia erran balio luke hauteskunde afitxei begira jartzea. Ez ditut bestiak soin, baina ideia bat emaiten du. Le Republikan ere, nire ustez ez dira biziki arro, eh? Fionen, historio eta hoiek ilan. Efenak, ointxegur bai, eh? Hor bai, ablok. Amarx ere, puf, ablok. Boberdin OBE Macronen argazkia emaitea, logo gisa hemen. Zpaitu sobera alderdi baten manera ikunek, edo selfie bat. Abai, ah, bai, selfie bat, autagai bakotsak, makronekin, hor bai, komunikazioa, mundu modernoa, ehatxe baik ere, berdin egiten aluk, ez dakit, eh, Arnaldo Otegirekin, adibidez. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz Hitz eta putz. Eta gaur, maiatzaren amazazpia eta homofobiaren eh, aurkako nazioarteko eguna dela ere eh, agertzen da hainbat edabideetan, hainbat xareetan eh, ere elkartasun edo salatzeak edo artikuluak, hortaz uh, badira, eta bideo bat ere, bideoklip bat, San uh, Nikolas ikastolak sortu duena, Bizkai, Bizkaiako ikastola bat da hori eta berri zartu du jogurina borobaren kantu hau maite duzunarekin gozatu. Eta horako lanketa bat eramaiten du Bizkaiako ikastola unek, uh, maiatzaren amazazpi guziz bezala, LGTBIQ kolektiboaren aldeko egun biak ospatzen dituzte aldarrikatzen, eh, beraz fobia hauen aurka, homofobia, lesbofobia, eta bar, eta rotasun eguna ere ekainaren oita sortzian, bai, ikastola batean. Azmoa ez da ikasleekin, oiek diote, azmoa ez da ikasleekin tolerentzia lantzea, beraz. Desberdintasuna jendarteari dagokion berezko ezaugarria oarteraztea dela baizik. Hots munduan ez girela denak berdinak eta hortik joaiten alda urgunago biztan da. Bideoan ikasleak ikusten dira, besotan hartzen, musuak emaiten elkarri, maitasun mundu bat, hots. Maite duzunarekin gozatu jogurina, boro ba, laster entzularen iritzia. Zua iritzi zoratzen Zaudezu nirekin maita gaitezen Korputzak askatuz, elkar gozatzen Sensazio berriak biok sentitzen Maite duzunarekin gozatu, Azkatasun galak zabalduz Zure nortasuna ez eskutatu, paisa Zure nortasuna ez ezkutatu maite duzunarekin gozatu kantua erran bezala bizkaieko. San Nikolas eh, eh, ikastolak eh, berri zartu baitu kantua eta bideoklip bat sortu. Segitzen dugu hitz eta putze mankizunean zonbait minuturen buruan Marko gurekin izango da, baina lehenik entzularen iritzean maialen errekart zuri. Joan den ustiralean, Manez etxart kolegioak Kiki Amonariz, sozulinguista eta telebistako aurkezle ezaguna, lartzalerat ginarazi zuen. Eskora nola biziarazi, hortzan zen ahangura. Gaia lehenik gazteekin aipatu zuen atxaldean, joko eta humorez. Atxeko saioan, bi horrenez ari izan zauku, eskora eta baikortasuna nola ustar genezazkien solasean hainbestetan eta hainbat denboraz, uhain ilun eta itogarri batean sartua izan baita hizkuntza hau. Eza, ezina, izan ezina, mintza ezina, sakonki barnaraz zaukuten, belaunaldiz, belaunaldi, etxez, etxe, eta gutaik bakotsak zauriaren gainetik ahal edo nahi bezalako lokajia eman. Eskora argitarat, eramaitea, alaiki, baikorki, plazerez, konfiantzaz, hoktan dela menturaz bidea sendiarazi daukukikek. Haugeri, bortxaz emanarazi gabe, maitarazi, etxian eta aixialdietan geien geienik erabili, eta argiki hartu gazteek ikus eta entzuten dutena dutela erakutsiko eta entzunaraziko. Hasteko hola saitu. Gosatu eta gosarazi. Eskoraz nun nahi mintzatu solaskideak frantsesez jardukirik ere, ulertzen badu, bego, eskoraz segitu, normaltasunez eta goxuan. Bestalde ere, ez dudatu dakigun eskora dela joberena. Ta ez eskoltza indiaren azken arauaren araberakoa. Gure baitakoa baizik. Pentsatu gabe ateratzen zaukun hitz hori bota. Huts egitea eta zuzendua izaitearen beldurrak erabilera trabatzen baitu. Ahultzen, eta berdin hiltzen, munduko zazpimila ezkuntzetaik, ahigarria balin badare, erabilienetarikoa da euskora. Zarenetarikoa eta beti hor. Putzu sakon eta ilun batean sartu izanik ere, beti hor, bizirik. Badu zerbait liluragarri eta guk menturaz liruratzaile. Maiaren errekart, mire esker, zuri entzularen iritzian ginuen hemen eta segitzen dugu gure kronikalariarekin. Mm -hmm. Eta gurekin dugu ementxe, Marko, atxalde hon. Atxalde hon. Jazidea espaldiko partez. Ba, espaldiko partez, bai. bai, bai. Hemen iz. Eta... Ez bat... nahiz virtuala. Ez, ez beharrik. Eh, lehenik virtual mundu hortan sartu hain zin. Uh, eh, konkretura goazen, ala ere behar dugu aipatu gure laguna. Ea konkretua den. Puen cheval. Ba, puen cheval, idei konkretua duen, ala ez zenta no, Abraham, Abraham Poenxoval artistak eh, egin zituen, hainbat obra aipatu genetian hemen, eskibireziak baitziren, uh, batean eh, etxirik egontzen, ez dakitzen denboraz, eta azken obra zen uh, arroltzeak behar zituen txitatu, bai. eta helburua zelarik berdin eme ondotik xituak ateraztia hortik. Bai, eta omen nigar batzuk izan dira pirila untan, eta bai. hasteko bi hito ateatu dira, eta azken filan, Bere behatzi, behatzi, ah, behatzi, behatzi, ah, ja. Beraz orain, uh, Abraham aita da. Bai, bai eh, errandu ez zela ere oilar bat, ha? Eh? da bat. ala. Baina, bai bere semeak edo alabak <laughs> bezala kontsideratzen ditu bai. ea jaten dituen bukatzean ah, ez dut uste ah, izaten alda beste esperantzia bat <laughs> ea balio duen uh, sortzea eta gero uh, ah, iltzea segidan gero elburua gero eh, zer zen uh, eh, izango da bere urrengo eh, mm. proiektua ez dakit Be, bai, eh, esperantza ondiarekin edo itxoiten dugu, ea zer bai. emango duen bere beste ideia bitxik eri horrek. Bai, ordoan txikituko dugu eta aipatuko dugu eh, delarik eh, zerbait. Poen xoval, hortan bego, eh, aipatuko dugu gehiago gure telefona, eh? Bai. Telefono eh, badituzte gauza inutila initz, oien barrean bai. aplikazioak. Nola uh, eh, irugarren esku hori, askotan erraten da hori, ah, bai, eh, irugarren esku bat, bai, nola irugarren telefono hori, eh, nola bihurtu da, bon, hasteko ordenagailu, eta orain artean nola sartu den. Bai, zenta, normalki, astapen batean, ideia zen, telefono deiak pasatzia, bai. ba, oztuk berriz eginen historia, baina geroztik eh, bai, ordina gailu bat bilakatu da. Bai, eta egiazki, uh, eh, tresna bat. Hori, aspaldi bartez, aplikazioenekin musika egiten da, gure artean, badira pianoa eh, jotzeko, edo eh, bateria, edo gitarra. Txalaparta ere bada. Txalaparta ere bai. Ikasi <laughs> Ukan duen bai. Ukan duen. Eta jenen artean, hola, gau, ratzalde bat batxatzeko, eh, aperitifan edo, musika egiten daltzen. Horein, kontzertuetan egiten alda, egiazko musika, egiazko kontzertuak. Bai, badira horretarako ere aplikazioak eh, musika egiten alda, gero ez dakitze musika garatzen alduzu, no bon, jostatzeko gehiago? Ez, bine, teknikarekin, eh, eh, teknikarekin lotuta, gauza ederak egiten alda, okarina, bidez, okarina bak zaden, okarina. Hori da, aplikazio bat. Ez, okarina da, musika atrasna bat, horako kok edo utzi bat, baditu bizpairu xilo. Ah, bai, bai, Eta ufatuz gero, uh, zera eh, tapatu edo eta eh, musika musikaetan da. Hori, albator, albator, uh, zera, <laughs> albator uh, marazki bizunean, uh, mutikotika, edo, okarinak. Iotzen zuen. Hori da? Okarina. Okarina. Eta zer da lotura gure iPhonearekin hor? Ebe... Aplikazio bat bada ez? Eh? Nani mm. gure ikusi dute okarina da itzenen aplikazio bat? Bai, eta konzer, egiazko konzertuak e-, egin dute. Eta bada e, talde bat, harmonia bat edo, e, xefa batekin, e, egiaz. Ez da, aperitifiko uh, konzertu bat da, e, esena batian, egiazko konzertu bat. Oli, eh? Menik uh, geheran, uh, zendako, zutu lehertzen badira okarinak, zendako telefonarekin egin, soinua eta goxoago da, ba, mm. okarina batzu erostia eta... Bai, eta hori edo zer, edo soin uh, medio marekin uh, eh, geligzen eh, alda, adibidez komikiarekin, zagatik eh, komikian numerikoa e-, egin, bai. bada beste bide bat, bada beste posibilitateak, hori da. egia okarina, obeda, obeda zogezateke beste soinu bat sortu, eta hori ikten da, tekno edo bai, bai. elektro, e-, elektroniko musikarekin. Bada bon, edo nork, okarina jortzen aldu, ez du, ez du eh, tresna bera ikasi behar, ba, iPhoneekin trebeagoa da, orduan erbezen du. Inutil bilakarazten du jendea? <laughs> Inutila, beste inutila, beste aplikazioa inutil bat, face up. Abai, ah, mori irringarria da. <laughs> irringarria da hasteko, te just, justu irrin pulit bat eiten dut duzu. Homen, historia aleitu behar da. Uh, eh, Margo anitzetan, jendek ez dute irrigiten. Egia da. Eh? Uh, zizelkarietan, margoetan ez dute irrigiten. Ez da Ez gade honetan be uh, tristea zen berba, zekit. Baina hor, uh, Facebook aplikazionarekin, irri bat emetan aldu, alduzu. Bai, eh, bada hor, aplikazio bat modan sartu dena berriki, ez dakit noizkoa den, baina iduitzen zait hor hainitz uh, atera dela. Eta be, hartzen duzu argazkitan adiez Marko, <laughs> Irri egiten ez duelarik, usu gertatzen den bezala. Bai. Eta irri bat gehitzen zaio, aplikazio horrik iran. Hop, badiltu hortz berriak eta irri bat. Hori hortz berriak, hau da. <laughs> Hori importanta da, <laughs> hortz Ez da akarrik irria, baita ere mutiko bazira eh, neska bat bihortu, edo zartu edo gaztetu. Zartzen eh, zalerarik hor behar bat amaren doa ten duzu, da, piskat ematen du. Bai, zure kasuan ala gertatu da? Ama, amaena. <laughs> amaena. Eta batek ukandu ideia ona, Ba, ideia ona. Alor, onduan, behar da, Oli Gips mutikoak bera sortu du aplikazionia, eta behar ba, jakin gabe bere aplikazionia, eh, aplikazioa uh, museoetan errabiliko izango dela. Ba batek hori egin du. Bai? Uh, eh, ibilida museoetan, eta ezagutzen diren eh, aurpegi horiek hartu ditu argazkiz eta irri bat gehitu diete. Eta adibidez egiten alda jokonlekin, gure jokon famatuarekin, e, eh, bele irriño ustakit eh, indifinitoa? Ba, istakit, nire zat irite, du irriten, eh, bele <laughs> aplikazioenekin, egiazko bat ematen alda, Simpsonen irri bat, hala. <laughs> Simpsonen bat, bai. bai. Egiazki irriz, beh. Zian, e, eh, faltsu bat da, da ere, irri faltsu bat gelitzen da. Ba, eme, bon, gero, eh, egiazko irriak sortzen ditu, ikusten duzu erik zure horpegia, edo, bat, ba, txakuren horpegia. Bai, entzatu gira, baina ez da sobera martxan ez. Ba, eme, ibiltzen da, ibiltzen da, ibiltzen da ere. Hau da, orduan telefonoa, aplikazioaneak uh, eh, bihortu dira telefonotik, uh, ba, espresion bat, bai, ari bidez, konzertuetan, ebe, orain, gero eta gehiago, filmatzen dira iPhoneekin. Bai, mugikorrekin, eh? bai, bai, bakatu, bai, eh, smartphoneekin, bai. Horrela, bon, askotan erraten da, ez zuzula eh, kontzertua konzertua bizitzen. Baz. Oda, importantena, eh, bizitzea konzertua. Normalki hori da bai. Baina, talde batek, talde batzuk nahi dute haien kontzertua konzertua film, filmatu izan dadin, bai. Um, ehm, radio radioedek galigindu gero xare sozialetan eh, haien konsortua pasarazteko. Bai, bitxida hori, eh? baina bai eh, wifi urririk eman zuen denentzat eta bai. periskop aplikazioaren bidez, beraz zuzenean uh, munduan zehar jendeek ere sigitzen altzuten radio eden kontzertua telefonoen bidez. Uh, mm, bai. Bostakit zer bizitzen bai kontentzira... Parte hartzen duzu eta hau da, bai, bai. hau da importante da parte hartzea, eh, ez bakre kontzertuan hor berlekoan, baita ere difusionarekin parte hartzen duzu, zabaltzen duzulako konzertua. Baita hor jadio eh, galdeari erantzuten duzu, beraz eh, bai. bere... Bere lagun bilakatzen zira hori eginez, bai, gainera. Bai, eta behar ba, uh, egiazko filma edo uh, filma talde er, kentzen duzu ere haien lana. Eh? Bai, bo telefono bat batek ordezkatzen alote du egiazko baten bai, eh, lana? Bai, izan ziren, eh, izan ziren uh, idei batzuk, eta ez nahi zorotzen, uste New Yorkan, bazen kanpoan, uh, konzertu bat, eta galegin izan zen publikoari filmatzea, haien lekutik filmatzea konzertua, gero hartu dute filmatu izan ziren uh, pelikula guztiak klipa egiteko. Mm. Hala, da... Uh... Gero, bai, untsa da ere. Bai, bai. ikusten duzu, eh, leku guzietatik, perspektiba desberdina initz sortzen alituzu. Uh... Eh, bai, gero, uh, filmatuak, bai, deletxoak eta... Uh... Bai, orduan, e, gero, egiten duzun lana, ez tapakatu ere, orduan, ze, bon, egiten alda, ora, behin uste dut. Bai, bai, bai. Ez, gero kontentzira publikoko kire gisa, zure talde kutiunaren zat klipean parte hartu duzu. Bai, behar bat... Horren, behar bat, sartzen da ere mm, gara erabiltzen den teknika berezi hori hor eh, finanzman participatif bai. Eh? Badu alde hori bai pixka bai, bat. Horren, behar, behar bat filmatu dutenek ere parte... Fin, parte uh, eh, batu kan dute? Gero, hortan segitzeko, kakingarria da, biziki kontzertu baten zirelarik. Bon, ea, filmatzen zolarik ez duzu apresiatzen konzertu bat. Ja. Baina zure inguruko guziak aridelarik filmatzen edo argazkiak hartzen. Hor ere, eh, eh, ez, zinda hori hori segitu. Horrein ez duzu briketa erabiltzen, ah, musika lasaia eh, laguntzeko, horrein enten duzu... Tele, gainera, da, telefonarekin. Telefonarekin, hori da, bada aplikazioane bat, briketa. Baina ah bon, ez da bakarrik euh, kantu lasaietan edo sloetan, denetan ikusten duzu edo zonmentuan bai. piztutak. Zenta orain, uh, elzen ziren apait, kusten zu zerbait polit, tak telefon hartzen zu segidan argazki hartzeko, eta argazki horrekin zeiten zu gero. Sare sozialetan partekatu uh, bai. erraiteko jendeari hor nintzen begira zedera den. da, olida, da. Eh, hor, uh, zinez zentzuguzia aldatzen du, uh, joiten ziari gune eder batera apresiatzen duzuzuk, bai. eta helburua ez da beste uh, er, uh, erakustea uh, zirela gune hortan, gune eder bai. hortan, makizu hor dena zentzu aldatzen du. Hau da sare sozialen problema. Eh, beti rakutsi behar dituzu beste guztier, zure... Uh, zure lebizia adibidez nik ezagutzen dut norbait euh, beti kanpoan ibiltzen euh, dena munduan, munduan zer eta egunero bat dituzu amar bideo, amar tweet, amar zekitzer. Mm Lasai, bizi zure bizia eta Gero kontatuko ditazu, egingo dugu... Uh, afari bat. Afari bat, eta hartu dituzun argazi guztiak, ja, momentu enten ikusiko ditugu. Bai, baina orain ezagiago afari beharrik orain, xare sozialetan, bako txabere telefonaikin, partekatu uh, eh, xare sozialetan, eta gero, afaririk ez gehiago. Berba, Iktzenen da aplikazioa bat, afari bat egiteko. Dela, bakotxa eh, bere etxean. Eh? <laughs> Hori eh? da, einen alduzu zure iPhone-ekin du, smartphone-ekin. Nik ekatzen dut desarta, ala. <clears throat> dena virtuala. Virtuala ez dena dira begiak. Eta eskuak eta haua eta dena. Hori, sentzu guzti horiek. Nik gero eta gehiago eh, gelten dut erabiltzea bon. Iekinez ere nik badu da irugaren esku bat. Bai, baduzuzuk, eh? bai, bete bai, duzu bai, ala ere bai, partikatzea bai, zure... Baina bon, nola marazkera nahizela nahizen, bakatu, gehiago eta gehiago, er, badakit, tresna ongiena, marazkera dela, da begirada. Orduan asko begiratzen dut, gero eh, zela marazteko. Ez baduzu ungi begiratzen, ez duzu ezer kontratzeko. Ibala. Bala. Itz, edo, eh, horiek iman lagortuko gira, Marko, bai. begiradaren indara. Bai. Mi esker, Be edusitaz. Marazki bat inen duzu? Marazki bat inen dut, eta berba ipatuko dugu behitz, segun batez, hori disken azalak. Ah, nahi duzu, hori egin minuen bai, bai, hemen bai. guri ratiko disko biniloza horietan, ma ba dira, obra politak ere. Politak, bai Bo, berdin ondoko aldirako beraz. Ados? Ea, ea Twitteren ikusiko dugu zure txakuren... Eh, ah, nahi duzu ikusi? Faceapa. Faceapa? Bo, ikusiko dugu. Ados. <laughs> Mi esker, Marko, izanuntza? Mi esker, Marko, izanuntza? Mi Twitteran atxemaren duzie, Markoren marazkia eta Shakuraren <laughs> argazkia ere fei zapatua erten den bezala, edo la erten dugu behitzat guk. Laster aldiz horren laurden baten buruan gure gomita maite peirutet izango da eta etxarri kolektiboko kide gisa egun gomitatu dugu. Etxarri kolektiboat goizuntan baionan prentxorreko bat eh, egindu uh, eh, gazteluaren salmenta ez eztatzeko nahian hau zitan eh, sartzen dira kolektiboko kideak ekainaren amabian izango da hauzi hori uh, eroste lanetan izan baitira eduriz gauza batzu Eh, legalak ez direnak eh, bostak eterdi mementu zeuskal irratietan berriak zurekin maite lopai. Arresti egun entzure eta deputatuguako hauteskundiak aipate behar dutu galde batetik Jean Lassal haitagei izanen behita laugaren boska emian, biarnotik Euskal Herria da boska emu hau eta deputatu da hau, bimila bitik Bartelemia da behordezkoa izanen oai hartinokua funtsian, kampainan leman hausia izanen da, baseri eskualdian defendatzia eta frantziako lehendakaiguako kanpaina jaman onduan, denboa hartu dugu gozkatzeko berriz eh, presentatzen zenez eta ikusi zizboi arte iamandia lana, etziala gibel egiten ahal, erandu Jean Lazalek prentsaen aitzinean, laugaren boska emihortan, hamabi haitagei dia wanokuan. Hamabi Karolin Ustaleta, eta Silvi Duruti aldiz eh, prezentatzen dira bosgaren boska emian le republikai alderdian izenian, angeluko adjantalehena, bai unakua bigerena le republikai alderdiko fidelak dia biak eta hoien lehentarsunak izanen dia hogeita hama bostuenen lan nastia berriz ikustia, la boan importantzia maitia edo e prezontegi leku idekitzia eta jameka gizon, eta jameka emazte izentatuik izan die Makroan gobernian parte hartzeko, emanik izan zen bezala esker, eskuin eta gizarte zibilikuak dia haitatuik izan, izentzo maite maiteko François Bayrou justizia ministroa da, ekonomian Bruno Lemer, transizio ekologikoan aldiz Nikola Hulot, eta kampo harremanetako ministroa oiartinokua txikik izan da, Jean-Yves Le Drian. Ipar Euskal Herriko bilan oso baikor egiten zian azken berri saletan baionako komerzial tegiak. Akitania handian, iparaldia bigeren lanpostu emia dela eranez. Horrek ez du kentzen langabezia beti askar dela nahiz eta lan proposament erantzunik gabe batzen dien ofizio zumaitetan ez tarakastaik izan dadin gazitegi, eraintegi edo kontserbategietan agrikalif eh, peideladur alkartiak uf uste du lan eskentza hoik jentek ez dutiela untsa ezagutzen, iritzi txarra diela eta lan hoietaz ofizio eta lan baldintzak ez dutiela untsa ezagutzen informazioak behar diela eman uste da ebaien miaritzeko reptu eskola publikoko elebidunak kumita lusatu ikaste juntan Bretañako hiutan hogei bat haurek eh, parte hartzen dibida je juntan kavan eta duardune heritik jiten algar trukak eta bat irailetik jamanik dena eta bako txain hizkuntza gutitia ibus bai eta e, unguian dien kulturaz bihar larun mendialat denak alkarekin junen dia ondoko itzordia beriekin seietan Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Txezarretarekin. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita. Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat. gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selektan mundak hot hotshot irrazaioa. Aztelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin. Hilabeteko lehen eta irugarren aste artez iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza, matxin perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratzaioa. Aztezkenetan zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratzaioa ostegunetan bidasoatak, punk emankizuna, eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna. Metal garrasia, ni eta ni brutal. Euskal irratiak, musikazalean irratiak.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 Gerard Collomb, izango da, edo Kolon, bezakit nola Frantziako barne ministroa eta François Bayrou, hori bakit nola den, justiziako ministroa, gobernu osak etaren berri eman du Eliseoak eh, atxalde honetan, bederatzi emazte eta bederatzi gizon izango dira ministro edo estatu idazkari postuak ere desberdintzen baitira ala ere. Um, bestaldek azetan, eh, be, agertzen bai, eh, da, irudian, zentro eskuin eta ezkerreko ministroak, uh, gobernu berriaren osaketan, eta media bazken aldiz, uh, ah, betron patuniz, ez da, frantxez gobernuaren osaketa berria gai nagusi, uh, ah, bai, bai, onduan. Barkatu, tipiz agertzen da, ja, erran Jean Lazal ondiago agertzen baita media bazken, uh, bere itzekilan, autagai naiz ondoko hauteskundeetan lege hauteskundeetan Jean Lazalek duda agertu baitzuen edo bederen eh, batzuek dudatzen baitzuten aldiz uh, bigarren titulu gisa eh, titulu hau Lazer ote da Espainiak berria uh, Jean-Jacques Lazer bai juren uh, urbileko bat izanki eta justizia ministro uh, ministeritzan izango delakoan koan, Lazerrek beste postu garrantzitsu bat ukanen ote du onduan eh, media bazkek egiten duen galdera eta zuduesten aldiz eh, artikulu dana bat gaiari lotuak Hulo, Bairu, Kolombo, Lemer eta bar, Nordira gobernuko kideak eta ondotik eh, erreakzioak eta artikulu Desberdinak Berrian bestalde gai nagusi txirindularitza eta italiako giroa, giroa, handia egindu Omar Frailek giroan. Eguneko iesaldian sartu eta modu argi irabazi irabazidu eta pa santurtziarrak. Eta bai, Euskaldun bat, hortako beraz eh, lehen gaietan emaiten dute hemen berrian. Eta bestalde Wikilik zauzia ere gaur gai nagusia gertzen da inbat edabitetan. Chelsea Manning atera baita libre, zazpi urte egin ditu preso estatu batuetako soldadu oiak, bera izan zen eh, Wikileaksen barnean eh, atera zituen eh, informazioak edo sekreto informazioak atera zituenak. Gaur beraz, Gaur zaipagai ere nagusi. Eta Euskal Presoak gaiaren pean ere berrian, xarek dei egin dio Eusko Legi Biltzakari gaixorik diren presoak askatzeko eskatu dezan presondegi zuzendaritzaren azkenari agiria, eri hotza zigorra da gaitz larriak dituzten presoentzat. xarek salatu duenez, pepek salbu gainerako taldek ongi ikusi dute eri diren presoen aldeko testua adostea. Argian bestalde ondakinen eta bizkaian, hau da gaina gusi. Ondakin politikan aldaketa sakonak eskatu dituzte, bizkaiko Zero Zabor plataformaren aurkezpenean. Ondakinak kudeatzeko erraust aldaketarik gabeko sistema berri baten aldeko aldarria egin du maiatzaren amazapzpian birziklapenaren nazioarteko egunean Bilbon aurkeztu den bizkaiko zero zabor plataformak. feminismoa sailean aldiz bideo bat partekatzen du argiak indar bat garagu doitzen dena maiatzaren seian eh, berri osaren bilgune feministak egin zuen eh, emakume abertzaleen topak eta feministen laburpen bideoa goizeko mai inguru eta aztailege eta zainbat irudi eta hitz beraz, atxemaiten alditu zienak. Eta legez kontrako etxe bizitza turistikoen aurrean donostiako udalaren pasibitatea salatu du EH Bilduk hau ere eh, argian, martxoaren hogeita batean Donostiako udaleko teknikariek Legazpi karikako Legazpi doze ostatua bisitatu zuten, bisitaren txostenean ondorioztatu zuten ostatuaren egoera irregulara eta legez kanpokoa zela. Donostiako udalgobernuak ez du oraindik neugirik hartu, Donostiako ehatxibildok eman kasuaren berri. eusen bestalde iritzietan Luis Mariano handiaren gorazagaz Joseba aurkeneren arena da hemen, irakortzen alduziena. Uh, eh, Luis Marianoren ibilbidea gogoratek ahi du, bordelen pasatako urteak azaldu ondotik. Marianok ere soinkan eta Pariseko operetan izan zuen parte hartzea ipatudu, du, besteak beste. Eta kaseta puntu eusen haipatu dugu, bairu eh, Jean Lazal ere eh, beherago agertzen da, mediabazken eh, lehen urrian agertzen delarik, edo lehen gai gisa. Eta bestalde, mediabazken hor alen duezekin elkarrizketa bat, las de fer deitu uh, aldizkariaren sortzailearekin, uh, miarritzen izanen baita hor gaualdi bat bereki lan asteuntan, eta ekonomia sozial eta elkartasuneko ekonomia... Eh, hortaz solasean beraz media bazken eta miagittzen. Hau egin nituen eh, prentsaren aipamenak mementuz. Eh. Telebista putz, utz, hutz, hitz, hitz, hitz, hitz, Kantu bat eta ondotik gurekin izango dugu maite peirutet uh, eh, etxarri kolektiboko kidea da eta uh, goizuntan uh, eh, prentxorreko bat egin dute etxarri kolektiboko kideek uh, oekainaren amabian hauzitan izango baitira, salaketa bat eman baitute etxarriko gazteloaren salmentari begira irregulartasunak direlakoan eta salmenta hori ezestatu nahian, xe eta sunak laster gure gomitarekin musik musika pixka bat taldearekin txegitzen dugu. Eh, Lura taldea, 2008 eko urrian gelditu zen, konzertu guziak aez eh, zituzten, inigo muguru za taldekideari atxemandako gaixotasun edo eritasun baten gatik, eta urte bete berantago, eh, ebe bere osasun egoerak eh, argiki obera egin baitu, entxegoak berriz asidituzte eta lura taldea berriz itzuliko da, Larumatuntan ondarribian eginen dute hoien lehen kontzertua edo oien itzuleraren lehen kontzertua. Oinutxik kantua. na, na, maite ditut zure oinutxak lurrezikin jantzita ondartzetako kristal izkutuek utzitak orbanen originaltasuna eta zure Maite ditut zure onyutxak Lurrezik ikin jantzita Maite ditut zure onyutxak Lurrezik jantzita jantzita Maite ditut zure bakoitzak Maite dut zekin jantzita Zure nutxak jantzita Luga taldea inutxik kantuarekin erran atxeden momentu baten ondotik behiz itzultzen da taldea, eta asteburuntan ikusgai izango da ondarribian, uh, eh, eguerdi terditan kasino zarean, eh, hori txiki musika egonaldiakari augei eto eh, aurren inguruko uh, festa bat izango da hori larun bat untan. Itzetaputzen segitzen dugu gure gomitarekin. Itzetaputz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Goizontan etxarri kolektiboa baionan zen, baionan zergatik, ba, prentxaurreko baten eh, eskaintzeko, eta data bat ere horretarazteko. ekainaren amabian, iraganen den hauziaren eh, berri emaiteratu urbildu dira, gurekin maite peirotet eh, atxalde hona. Uh, etxarri kolektiboko kidea beraz, eta hor, eh, etxarriko gazteluaren afera horreit gira, joanen urtean saldua izan zen, eta hori uh, Eliza Katoliko tradizionalistari, hortik uh, kolektibo bat fite muntatu zen, erritar mugimendu bat salatzeko, salmenta hori, ordan ekainaren amabian, iraganen den hauzia, zer da, uh, maite? Hordian, hauzi hori da, gure helburua da, uh, saltze hori ezestatzea. Uh, eh, zeren, uh, eh, wala, harikira guai, uh, saltze hori pasat, pasatu da joan den urtean, bibila amaseian, udan, uda bukaeran, afen, ustailaren bukaeran, eta, eta geroztik, be, harikira, uh, harikira lanean, be, ikusteko nola uh, hori ezestatzen alden eta uh, hori guai euh, eta parandi bat uh, okainaren amabian hau uh, uh, pasatuko dena. Hmm. Salmenta hori biziki fite egin zenaz? Bai, ba hori salmenta hori presaka eta eta sekretuki uh, egina izan da euh, eta gu jakin dugularik, uh, saltze hori uh, egina zela ba, behor uh, ba, elgarretak Eh, elgarretaratu gira eta elkarte bat montatu eta sigira lanean ba, jendean informatzen eta ikusten nola mobilizatzen ahalgiren eta gaza, gauza hori eh, gure deja doztasuna uh, eh, erraiteko. Hala desadostasuna eta hor beraz eh, beste etapa bat erraiten aldugu etxarri kolektiboaren zat hauzitan emaiten baituzie salmenta hori hmm. posible da gelditzea ez ez Bai, be, bon, be, bederen eh, entxatzen gira, ez bali bada entxatzen ez da eta be, gure, eh, gure fain, ikusi ditugun eta bildu ditugun dokumentuetan eh, ikusi ditugu bazirela gutxu batzu, eta geroa abokata batekin aipatu ditugu, eta berake, berarekin pentsatu dugu joaiten alginera hausirat. eta, eta hor izan dira gutxu batzu, bon, be, gure abokatak Eh, eh, ba, esplikatuko ditu eta eta nahi ginuke eh, saltze hori uh, ezaztatu. Mhm. utsak adibidez, zein aipatzen alkoholita izke? Ben, ba, bon, zehazki gure abokatak erranen ditu egon hortan, yeah. Bai. Bainan uh, eh, adibide batzu, uh, adibide bat uh, eh, elkart AFMR-en, uh, AFMR-eko kide batzu uh, pagatu ituzte beren uh, kide gisa dirua, eta ez dira izan konbukatiak uh, uh, biltzan agusirat, enun saltze uh, uh, hori deliberatua izan den. beste batzu ez dute dirurik eman bainan uh, antziren, uh, gero bada beste gauza bat uh, arlo publikoan ari den lanean elkarte bat uh, ez du saltzen ahal hola eliza edo erlijione inguruko elkarte bat edi enfin, voilà, holako, holako punto batzu uh, gure abokatak uh, uh, zehaztuko ditu uh, egun hortan Eta justuki, um, uh, aipatu dira beraz gauza legalak eta zer ez den egiten ala, bai, uh, eriko etxeak uh, eta utetxiek zeleku zuten salmenta hortan? beha, etxariko, etxariko hausapesak du eh, da joan uh, eh, proposatzeat uh, integrista horiek, zeren deia uh, domintxinen kokatuak ziren, eta eta elkarte horrek, integrista elkarte horrek sekatzen, sekatzen ditu beste leku batzu, eta eta etxarriko hausapesa izan da, uh, voilà, proposatzen, uh, eta nahi zuten ez, eh, hori erosi, eta Bartelimeager eta uh, administrazio kontseiluak uh, onartu du, eh? um, administrazio kontseiluak. Eta, ara, eta guk egin dugu lan bat eh, izan gira hainit, hau eh, ikusten, eh, informatzeko eta esplikatzeko ze saldia izan zen ere, eh, zeren erremoa handia da eta, eta biziki merke saldia izan da. biziki eraikuntza bat ziren, eta biziki merke eta hori hau uh, zapet haritu dira eta eta gero uh, igorri ditugu eh, igorri dugu sustengu mozione bat uh, eh, Euskaleriko hauzapez hauzapez uh, eta hauzapez eta eta eta hor badugu uh, berrogoi bat errantzun uh, oita ma bost izenpetu dute sustengu hori eta berreunta iruetan goi bat uh, hautetxik Eta hori biziki importanta da gure gure mobiliza, mobilizazioaren dako uh, eh, sustengu hori okaitia. Uh mhm. -huh. justuki, uh, eh, aipatuko dugu berdin berantago, baina Bartelemiager uh, eh, aipatu baituzu, Bartelemiageren izena uh, usu entzunda justuki salmenta horren uh, ondotik, errola garrantzitsu bat uh, izan duela uste duzie? Ah, ben, ba, bera, bera, bera da lehen dakaria, AFMR-eko lehen dakaria eta eta badu uh, ez dakit hamar urte edo hamar urte beno gehiu hor lehen dakari dela eta eta biztan dena bere, bere, bere nola ejan eh, lana ez duela untsa eman uh, eh, ASMRa izaiteko problema handi horrekin fin, diru problema handi horrekin eta eta eta, posible zen, uh, zien ustez, beste manera batez kudeatzea, justuki? Ba, en ustez, aipatzen altzuen, eh, eh, aipatzen altzuen, fen, ba, zailtasunak bazirela, eta eta ikusi, elgarrekin, eben ba, nola konpontzen altziren. Baina ez dute, ez dute hola egin, tarapataka saldu dute, bazen zilo handi bat, eta zilo horiko katzeko, betetzeko, ebe atzeman dute elkarte hori, diruarekin ginda, eta eta dirua eman eta beren, eh, mhm. Eta hor, gorez eh, gain, eh, problema dena ere hemen, pentsatzuntere gehien goaren zat, eroslean hor den, ez? Eliza katoliko tradizionalista ah, horrek ah, ba, hori. Bai, bai, bai. Eh, ba bai, hori, hori beste gauza bada, en ustez badira, bi gauza lehenik eh, gure, gure diruarekin, uh, uh, nola eskualdeko kontseiluak du biziki diru eman formakuntzak gune hortan, ordean, gure diruarekin e, ibilia izan da, zentro hori, ordean, badugu zerbait erraiteko, hori eh, buruz, eta bigarren gauza da, uh, integrister, uh, xaldia izan dela, eta interestekin fin, ez dugu euh, fin, ez ditugu bat ere balore uh, berak eta ustez uh, eskuin motorari lotuak dira uh, demokrazia suntxitu nahi dute eta euh, eta ez dugu ez dugu hori onartzen ahal ere. Mhm. Etxarri kolektiboa beraz uh, martxan, uh, nor ziste hor nor dira zuen kolektiboko kideak ma badira, badira denetarik, hein, badira uh, etxarrin eh, forma, format transformateur izan diren uh, jende euh, batzu, badira euh, hor uh, pasatu direnak uh, uh, ikasle bezala, mm -hmm. eta badira ere beh, amikusiko uh, voilà, jendeak uh, uh, hemen bizi direnak, eta leku hortan nahi, beh, ba, ni adibidez uh, ez dut, uh, ez dut uh, ikasketak horregin, bainan, uh, bainan hemen bizi naiz, eta eh, en ustez uh, hemen behar da beste, beste gauza bat uh, enfin Bertène et d'eau. uh, orain arte egin izan dena eh, segitu, edo behar da beste gauza bat eh, behar dugu berriz, edo formakuntza gune publiko bat berriz, berriz eraiki hor, edo ikusi emengo, emengo aktorekin uh, zer egiten ahal dugun, uh, lehen tasuna behar den eman, beste zarbaiten eraikitzeko. Mm Baina lehenik behar da, uh, behar da saltze hori ez eta mm. gero ikusi zer egiten ahal mm-hmm. Orden hor bataila mm, azkara, emaiten luke ez, hauzi eh, horrek, ekainaren eh, amabiari begira, justu? Bai, bai, bai, hori biziki importanta da, eta eta galdeiten dugu ina ala jende horri zaitea, hein, eh, gurekin, uh, goiz bada, da, ba, badakigu hainitz uh, lanian direla, baina ahal duten guziak uh, jinditen uh, bala, gure susten gatzerat, eta, eta mobilizazioa importanta da uh, saltze horren ezertatzeko. Mhm. Ekainaren ama bilan bezala hauzitan uh, eh, eman baitu etxarri kolektiboak, etxarri gaztelu eta eh, gunearen uh, salmenta joaren urtean egin zena horreit gira bizkifite joan zen ere egeeran eta ekainaren ama bilan hauzia iraganen da. Bai honan gurekin ginuen maite peirotet ezan bezala etxarri kolektibo bilboko kidea, milesker. Bai, milesker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Cesarretarekin. Zer izkutatzen duen, Ez ditanean ikusten usten Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizeko behatziak terditan. Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat. Gaueko amarretan musika emankizun berriak euskal irratietan. Selekta mundak aurkeztua hotshot irratzaioa. Astelenetan hotshot, laro gehi garran amarkadako musikekin. Ilabeteko lehen eta irugarren aste artez iso emankizuna. Iso! Talde baten ezagutza Matxin Perezen eskutik. Kaixo eta ongietorriak zuria betxez irratzaioa. Astezkenetan zuria beltzez musika beltza omentzen duen irratzaioa ostegunetan bidaso atak, punk emankizuna eta ostiraletan metal garrasia, metal emankizuna metal garrasia, nidaier eta nigrutal euskal irratiak, musikazalean irratiak eta putz eman gizun horretan bukatzen da gaur uh, biharko itzordua, berdina da, ordu ez aldatzen, bostak eta seiak artean, eta aldiz eh, aldatzen ez dena ere, ostegunero bezala, gurekin Fred Berruet makuluken taldearen azken diskoa entzunaraziko dauku, eta maia murua gaire kantuz kanturen zat, eta bar, eta bar, seiak euskal irratietan.